саме так. Не мав іти, а маю. Він дивився на мене досить похмуро. Я не відчував тієї сердечності та простоти, як під час нашої першої зустрічі і незручної, але приємної подорожі у Манд. Що ж стало тому причиною? Бачачи моє розчарування, Бертрікс трохи пом'якшив. Я їду до Версаля на якихось е, півгодини, але конче потрібно з'їздити особисто. Е, потім одразу вертаюсь сюди. Ну, як хочете, їдьмо разом. Буде час поговорити. Це вас влаштовує? Я погодився. Поки ми їхали до брами Сенклу, на дворі посутеніло. Я розповів про знайомство із Люсьєном Сюрло та його відгук про брата. Бартрікс слухав, не перебуваючи. Ми їхали автомобілем із Парижа до Версаля. Бертрікс пильно стежив за дорогою. Ось ця розмова. Я випускаю паузи та кілька речень, які не стосувались нашої справи. Бертрікс. Сьогодні вранці я довідався, що Сюрло живе зі своєю старою коханкою. Більшість людей думають, ніби то його мати, а він не спростовує цього. Втім, вона теж. Такі сумні пари трапляються частіше, ніж ми думаємо. Що ж до пиятки, то сірло часто відвідує шинок в тілі до. Регулярно п'є там аперитив вино до обіду. Ніяких інших уточнень я не мав не знав, що він хронічний алкоголік. Норей, чому ви не заарештуєте Жозефа Сюрло? Заарештувати його? За що? Ну, за брехливі свідчення. Ви упіймали його на брехні, коли він розповідав, як на нього нібито напали. Ця брехня дає підстави для всяких підозр. Звідки відомо, що він не вбивця? Звичайно, три вбивства могли бути вчинені трьома різними особами, незважаючи на незмінне застосування сірчаної кислоти. Уявімо собі, що Сюрлов вчинив третє вбивство неподалік від своєї оселі, а потім негайно йде додому і тричі стріляє з револьвера, щоб відвернути від себе підозри. Я ж теж стріляв по уявному злочинцеві. Не думаю, щоб сюрло міг щинити такий шум, навмисно привертаючи до себе увагу відразу після того, як убив людину. Психологічно це видається мені неможливим. І крім того, ви забуваєте, Тополевий острів тоді був нашпигований жандармами. Сюрло просто не міг непоміченим вийти з дому і повернутися туди. Але душогубові Стефана Бореля все-таки пощастило вчинити вбивство. Він просочився через мережу засідок. Ні, як це ні? Стефана Борея вбили за кілька хвилин до того, як сюрло стріляв з револьвера. Або ж за кілька хвилин після того. Коли сюрло вистрілив, мережа дозорів негайно порвалася бо всі кинулись до будинку Сюрлов. Протягом якогось десятка хвилин вбивця здобув змогу діяти вільно. Все це було чудово організовано. Як бачите, маємо справу не з дурним. Тут запала недовга мовчанка, протягом якої Норей мимоволі думав, що йому ще треба вчитись та вчитись поліційної дедукції. Потім діалог відновився. Норей. Ну, гаразд, а якщо сюрло безперечний спільник злочинця, то чому ви його не заарештуєте? Я певен, ви швидко змусили б його розговоритись. Я на власному досвіді пересвідчився, як важко вигадувати розповідь про те, чого не було. А мені ж комісар ставив найбезневинніші запитання. Сюрло не витримає, якщо його допитаєте ви. Якщо взагалі тільки не мовчатиме. Подумайте гарненько, що спільники вбивці Стополевого острова